anasema wa mraatun khayratun dayyinatun tu'inuka ala amri al-akhirah na mwanamke aliyebora dayina aliyejipamba sifa ya dini tu'inuka ala amri al-akhirah ambaye anakupa msaada katika jambo lako la akhira na hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhira kama alivyokuwa akisema mtume swalla sallam wakiwa wanabeba mawe kujenga ule msikiti wa Madina yeye na masahaba اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إيه الله أكون ميشا اسبك وميشا لميشا يا اخيرا آه، فارحم أو فاغفر للأنصار والمهاجرة كيوم أمسيما ولم تومي ميشا لميشا يا اخيرا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى kwa kama huyu anakusaidia kwenye akhira yako huyu ni bora mwanamke huyu ndiye bora kuliko hazina za mali dhahabu na fedha na mengineyo ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نا انا سيما صلى الله عليه وسلم كما يلفكوية حديث عبد الله بن عمري ابن العاص رضي الله عنهما الدنيا متاع دنيا نستريه هي دنيا نستريه وقت ونستريه كل موجة نستريه ينجي نزا حلال ينجي نزا حرام وخير متاعها نبور يستريه زاك هي دنيا almar'atu ni mwanamke as-salihatu mwema huyu ndiye wa kumuoa mtume anasema sasa dunia ni starehe na bora ya starehe yake dunia ni mtu kupata mwanamke mwema mwenye dini amtazama anakufurahisha amekufurahisha ukimtazama kuna maana nyingi kwamba unafurahi ukimwona katika maana zake umechagua ayo umechagua zile sifa zako zipo pale na mtu kumuoa mwanamke ambaye ameendana na vigezo vyake ni katika yanayopelekea kudumu katika maisha yao ya ndoa kwa ukimtazama wajisikia raha tataladhadh wajisikia ladha hii maana yake katika maana nyingine kadhalika kwamba ukimuona unajisikia raha kwamba humwamrishi kuvaa hijabu anapotoka yeye mwenyewe anajua taratibu zake humwamrishi swala eh, hamvutani vutani kwenye swala kama walivyo baadhi ya watu na mpaka leo mtu analalamika mkewe haswali mpaka leo hii yet yani mtu haswali anasema mimi mke wangu mpaka ananichelewesha jamaa ya alfajiri msikitini tuamshana tu hapo nikishamwamsha atajifanya kaamka mara kaingia chooni mara asikafungua bomba la maji magamwaga maji ukikaa hivi kumsubiria nje ya nyumba ukimpa kama dakika mbili afu unarudi pale kwa kushtukizwa umwone kwa kitandani wallahi alazim mtu mpaka kampata laka mke wake mimi kanipigia simu kijana mmoja mpaka kampata laka ya kwanza angalau huenda akajirekebisha wako watu ambao wanasumbuka na hiyo na mwingine akiamua kuswali basi wallahi alazim kitendo kwamba ulimwamsha achukua udhu swali wewe kwamba ndio unajiandaa labda kutafuta vitu vyako vya msingi unarudi chumbani unamwona anatoa salamu asalamu alaykum warahmatullah asalamu alaykum warahmatullah hapo hapo adhkari eti ambayo azifanya juu ya kitanda pwa akajibwaga kitandani vipi adhkari anazifanya hapa kitandani mara hajifunika shuka hana adhkari za asubuhi hana adhkari za baada ya swala mpaka leo sisi tuna wake wake wa aina hii siye huyu ambaye ukimwona unafurahi unafurahi roho yako siye na ndio maana katika dua za ibadur rahman alizozitaja Allah kwenye Qur'an walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun na wale wanaosema ewe Mola wetu hab lana min azwajina tupe tunu sisi, tutunukie, tupe hiba kutoka kwa wake zetu hawa, tupe tunu wa dhurriyatina, na kizazi chetu hiki, watoto wetu hawa, tutunukie yapi ya kutuliza macho yetu, kwamba ukimwangalia mkeo jicho lako burudika Alhamdulillah, amekaa na kitabu chake anatwalii amekaa na vitabu vyake vya dini anaandika yuko na msaafu eh, anapambana kuihifadhi juzuu amma au anafanya murajaa mara kachukua watoto wake kaweka hapa anawafundisha wao umeingia mkeo yuko na watoto wake wanasoma raha iliyoje wallahi alazim raha iliyoje mke wako yuko na watoto wako kawaza yeye au amezaliwa kwengine kawakuta lakini anawafundisha anawasomesha yeye ndiye anayewaelekeza mambo ya udhu ndiye anayewaelekeza mambo ya swala na ndiye anayewahimiza watoto wamejaa adabu sio wale watoto wakija mgeni eh umempa chakula mgeni basi wajipitisha pitisha ah, watoto mpaka mgeni aulize nyumba hii haina watoto wapo wamepumzika wameshafundishwa kwamba mgeni akija mgeni amekaa na kula kuna ruksa kupitapita ovyo mbele ya wengine Hao wenyewe tu waweza wakaja wakasalimia wakaondoka sawa kimya wewe hufurahi eh? sio yule mtoto mgeni akila naye kakaa pembeni wewe mzazi unaanza sasa kujihazahaza wewe wewe Muhammad si shakula wewe apewa ala mwanzo mpaka mwisho kala wapi mtoto huyu mtoto huyu ana tabia mbaya, wewe chakula wewe, afinywa. Ah, ah sio. yani watoto wako, mazingira nyumbani mazuri, qurratu ayun, tulizo la macho. Wazazi wanaume tunafurahia hali hiyo, mtoto amejaa adabu, walillahi alhamd. Wa khairu mataiha, na bora ya starehe ya dunia, almar'atu as-saliha, ni mwanamke mwema mwenye dini ambayo ukimtazama unafurahi anamtii mumewe anamtii Mola wake anahifadhi heshima ya mume wake anahifadhi mali za mume wake si mwizi kuna wanawake wengine wezi mtu akaa na mtu jizi la kuibia mpaka siku ngapi huko akupa bwana na shilingi elfu hamsini zangu hapa kanunulie kitu fulani hamsini hizo umezipata wapi ah mwenyewe mwenyewe anacheza upato upato huo umecheza wapi hela umepata wapi ni wale ambao mume akisafiri kaacha bajeti fulani kuna hela anaacha ya dharura basi kila ukija hela ya dharura imetumika basi kila siku wadharurika yani mathalan kwamba kila kitu kipo nyumbani kila kitu kipo hii pesa ya dharura kitokea kuna dharura yoyote basi safari zako zote ukienda kurudi hela ya dharura haipo maana anadharurika kila siku kisafiri si haramu kumwachia mke wako pesa lakini yeye kama umeacha ya dharura nyingine zinacho kama vile mitego kutaka kumjua huyu mke wako ni mtu wa aina gani kuna mwanamke mwingine ukija ziko pale pale vipi mbona hela ziko papa hatujadharurika alhamdulillah sijatoka sijaugua sijafanya kazi hizo huyu ni mwanamke mzuri wengine wanakwambia umeniachia pesa natumia natumia na unaniacha tena hizi hapa elfu hizi ni bakaya katika matumizi ambayo unanipa, kinachobakia ni kile Mume na khiari kumwambia mke wake, vidogo vidogo vinavyobakia vichukue, utanipunguzia makali kwenye mambo mengine. Kapita mtu, unauza kitu gani? Dada fulani, nunua hivyo, nimekuruhusu kwa ridhaa ya mume kuchukua kidogo kidogo bila ya ridhaa ya mume bila kujua mume kwamba kuna kitu fulani kinafanyika wizi achilia mbali wengine wanaiba kabisa kwenye sehemu ambayo mume anaweka pesa zake huyu si almar'atu salih mume anauliza mke wangu hapa niliweka shilingi elfu kumi sijui mimi imeenda wapi sijui mimi nyumba imejaa sijui humo ndani sijui sijui ha, ah, basi kuna jini kaingia kaiba tuko mimi na wewe mke wangu hapa kuna hela nimeangusha hapa lakini mwanamke mkini hata akifua nguo akikuta kuna pesa kwenye kanzu ya mume wake au kwenye mfuko wa suruali anaiweka pembeni hii imetoka kwenye nguo zao mke mwema anamhifadhi mume wake mpaka kwenye mali zake mwema itokee mwingine anatoa ruksa utakachokipata kwenye mfuko wa kanzu chako Bas akichukua basi kachukua kwa tibi ya nafsi ya mwenye nacho mwenyewe mume wake alipotajwa mwanamke alafu mtume akamwekea wasifu alayhi salatu wassalam akasema as mwema na kwamba huyu ndiye bora ya starehe za dunia ulama wana maelezo wanasema ili akujulishe mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba shari matai dunia shari mbaya zaidi wa anayestarehesha duniani, mbaya zaidi au mwanamke ambaye ni mbaya zaidi katika starehe za dunia ni yule ambaye hajabeba sifa hiyo, kwa maana hatozuiliwa na chochote katika yeye kuweza kufanya shari. Ni yule mwanamke ambaye ni ainul mafsada ufisadi na uharibifu mkubwa ni yeye hamwaamrishi mumewe mambo ya kheri wala hamuhimizi ila kwenye mambo ya shari hey, kachukue mkopo mkopo una riba ule sasa tutaishi vipi hapa wewe wataka halali halali utaipata wewe halali iko wapi kwenye dunia hii ya leo nenda mbona mwenzako kafanikiwa bali huenda akamraghibisha kwenye dunia mpaka mume akaangukia kwenye dunia akaangamia shekhe hafidhahullah akaleta beti ya shairi laisa alfatatu bimaliha wa jamaliha kalla wala bimafakhiri alabai lakinaha biafafiha wa bituhuriha وصلاحها للزوج والأبناء وقيامها بشؤون منزل منزلها وأن ترعاك في السراء والضراء يا ليت شعري أين توجد هذه الفتيات تحت القبة الزرقاء شعير نسيما ليس الفتاة بمالها وجمالها بنت بوانا حتى kwa mali zake na كلا wake kalla kalla hapana wala bimafakhiri alabai wala kwa fahari za wazazi wake kwetu sisi tuko kadha baba yangu alikuwa kadha sisi kwetu tuko hivi mafakhiri alaba lakinaha lakini eh, binti wa sawasawa biafafiha wa bituhuriha eh, ni yule ambaye anajulikana biafafiha kwa kujizuia kwake na mambo ya haramu wa bituhuriha na kutoharika kwake na mambo ya haramu wa salahiha na kule kufaa kwake lizauji walabnai kwamba huyu anafaa kuwa ni mke wa mtu na anafaa huyu kuwa ni mama wa watoto wa mtu huyu ndi mwanamke sio kwa mali wala kwa uzuri bali biafafiha wa bituhuriha وصلاحها للزوج والأبناء bishuuni بشؤون منزلها وأن na kusimamia kwake mambo ya nyumbani kwake wa antaraaka fi sarai dharai, na akawa anakuchunga wewe mume kipindi cha matatizo cha furaha na kipindi cha matatizo yuko na wewe bega kwa bega kwa raha na shida kwa uzima na ugonjwa anakuchunga na anakujali anasema ya laita shi'ri aina tujadu hadhihi ya laita shi'ri ya laita ningelikuwa najua aina tujadu hadhihi wapi wanapatikana hawa alfatayatu ta'ata alqubbati alzarqai ambao wako chini ya qubba alzarqa la buluu qubba kana kwamba anakusudia iko chini ya jilbabu lake qubba ni lile ambalo linawekwa juu ya msikiti lile lakini hapa huenda anakusudia qubbati zarqai kalifananisha jalabibi analolivaa kuwa ni sawasawa na qubba wallahu a'lam kwa hiyo Mtume ameraghibisha kumraghibisha mume aoe mwanamke wa aina gani? wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah. Tutakuja kuendelea inshallah wiki ijayo siku na muda kama huu inshallah.